السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث السادس والتسعون إن حديث تسعين ستة katika hadithi mia moja kwenye hichi kitabu cha Umdat al-Mar'a يقول المؤلف وفقه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة عمران بن حسين رضي الله عنه عنهما apokea anna mra'atan min juhaina kwamba mwanamke wa kabila la juhaina na baadhi ya ahadith zimekuja kusema ni imraa ghamidia sasa ulama wakakhtalifiana je haya ni matukio mawili au ni tukio moja kuna ulama wasema a ah, ah, hili ni tukio moja tu na Ghamid ni fakhidh katika kabila ya Juhaina moja katika fakhidh za hii kabila ni Ghamid kwa hivyo ile hadithi ya imra ghamidia ndio hii kwa sababu Ghamid ni fakhidh katika kabila ya Juhaina وبعض العلماء wakasema la haya matukio mawili yalitokea tukio la kwanza la huyu mwanamke ghamidia na tukio la pili ni huyu mwanamke min Juhaina almuhim ni hichi kisa kilitokea kwamba huyu mwanamke alipitikiwa na nafsi yake akafanya dhambi hili kubwa huyu mwanamke baada ya kufanya fahisha baada ya kufanya fahisha atati nabia nabii Allah sallallahu alaihi wasallam alikwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla na yeye tayari ana mimba imejitokeza ana mimba imejitokeza wa hiya hubla min zina wa hubla min zina ana mimba ya zina si mimba ya halali akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam faqalat akamwambia ya nabii Allah ya nabii Allah ewe mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala asabtu haddan faaqimhu alayya asabtu haddan nimeparaga dhambi la haddi faaqimhu alayya nisimamishie akamwambia mtume swalla sallam kwamba yeye ameparaga fahisha ya zina sasa ataka kusafishwa kusimamishiwa haddi na adabu ya hili jambo fadaa nabiyullah sallallahu alayhi wasallam waliyaha mtume sallallahu alayhi wasallam akamuita msimamizi wa huyo mwanamke kama mbabake au babu yake au ndugu yake wa kiume huyo ndo walii akamwita faqala akamwambia ahsin ilaiha nenda naye nyumbani na umshike vizuri kwa ihsan wajua zamani mwanamke akifanya uchafu kama huu huwa familia usikia aibu na haya humsuta wenye kumpiga pengine kwa nini umetuletea aibu kama hii sasa mtume alijua huyo nikienda naye hawa watamshika kama kimadharao hawatomuheshimu tena hawatomuheshimu tena kwa sababu ameparaga dhambi hili na ndio maana akawahimiza akawaambia ahsin ilaiha mfanyieni ihsani vizuri huyo mwanamke hata kama mfanya madhambi haya kaeni naye vizuri mfanyieni wema wa hadha min rahmatil islam na hii ni katika uzuri wa uislamu na huruma ya dini ya Kiislamu kwa watu wake angalia huyu mwanamke ameparaga dhambi chafu mpaka amekuja na mimba ya haramu wa maadhalik watu zamani walikuwa hawapendi zitendo hizi wakati wa jahilia zamani alikuwa mwanamke aweza kuuawa akifanya mambo kama haya lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akawahusia hawa watu wake ahsin ilaiha mshikeni kwa wema kaeni naye vizuri msisema oh huu ni mzinifu mkawa mtenga mkawa mmuonesha ubaya fa idha wada'at akimaliza kuzaa fa'tini biha nileteni sasa yani saa hizi mimi siwezi kumfanya chochote siwezi kumtahirisha siwezi kumsimamishia hadi madamu ana mtoto tumboni nenda naye akimaliza kuzaa mutaniletea mutaniletea imekuja kwenye riwaya baada ya kuzaa huyo mwanamke mbio akabeba mtoto wake akaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe akamwambia haya uliniambia nikishakizaa nirudi nishazaa nitahirishe nitahirishe ataka kustahirishwa lile dhambi la mchoma kwenye moyo wake ataka kusafishwa nalo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye lafzi nyingine akamwambia idhhabi faftimi faardhihi waftimihi nenda kamnyonyeshe maziwa hu mtoto miaka miwili paka umalize kula maziwa akamrudisha tena akamwambia nenda kamsondeshe maziwa mtoto anwe maziwa mpaka amalize miaka miwili yake ya kunyonya maziwa akaenda alipoenda akimaliza miaka miwili ya kumsondesha maziwa riwaya sema hiyo riwaya nyingine naikusudia jaat wa biyadihi kisratu khubzin wa biyadi sabi biyadi sabi kisrati khubzin isharatan ala ala annahu qad fatamat qad futimat eh akampa mle mtoto kipande cha mkate iwala akamwambia mtume sala salam angalia dalili kuonesha nishamaliza kunyonyesha mwangalie yule mkate huyo subhanallah eh? na yeye wajua yenda kuenda kwenye kifo yajua yajua yenda kwenye mawe mpaka kufa lakini ana hamu kwa sababu dhambi la mchoma na hii ndio tabia ya mu'min hii ndio tabia ya mu'min akimuasi Mola wake madhambi makubwa kama haya huwa hayasahau angalia mwanamke amekaa miezi mpaka kuzaa na, na dhambi hili akaambiwa aende asondeshe mtoto maziwa miaka miwili bado ile dhambi inamchoma mpaka ametukwa mkate amempa mtoto ambaye ya rasulullah muangalie huyu wala nishamaliza mimi kusondesha alikuwa sisi labda nakusahau tumzee nakusahau nakusahau tushasahau kwa sababu gani nifaq nifaq kwenye moyo mtu utamkuta afanya madhambi na akayasahau kamwe kama mfanya madhambi hadhi alama minan nifaq bila shaki na mtu ataka amuombe Allah muepushe na nifaq fil qulub huyu mwanamke akaja na mkate akampa kisratu khubz mtoto ili ale ithbat kuonesha kwamba ashamaliza kusondesha maziwa hadithi yasema hapa sasa faala ma amara biha nabiyullah sallallahu akaenda akazaa akamaliza kusondesha yani akafanya kama mtume alivyomwamrisha afanye huyo mwanamke baada ya kumaliza akaletwa asema Imran fashukkat alaiha thiyabuha yani shuddat zile nguo zake akabanwa zikabanwa kwenye mwili wake zile nguo akafungwa nguo ikabanwa ili simshopoke pindi anapigwa mawe huenda akarusha miguu akarusha mikono ka akakashifika sasa akatatiwa na nguo ikafungwa sawasawa kwenye mwili wake ili asikashifike aura wakati anapigwa thumma amara biha farujimat kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akamrisha aende apigwe mawe mpaka afe hii ndiyo jaza na malipo ya mtu aliyezini akiwa ashatangulia kuoa kisha akaenda akafanya uchafu nje na wanawake wengine huyo kisheria hupigwa mawe mpaka akafa hupigwa mawe mpaka akafa kwa sababu amekwenda kufanya uchafu nje naye yana mke nyumbani yeye ana mke kwa nini kwenda kutafuta uchafu nje mke mmoja hakutoshe ongeza wa pili mke wa pili hakutosha ongeza wa tatu mke wa tatu hakutosha ongeza wa nne alhamdulillah sheria imekuruhusu uoe wake wanne lakini usifanye uchafu sasa yeye aende aoe mwanamke kisha awe na wanawake wengine nje huko fanya nao uchafu huyu upigwa mawe mpaka akafa hii ndio hukumu ya Allah juu yake hiyo ndio hukumu ya Allah juu yake farujimat akapigwa mawe mpaka akafa jaa fi lafdh nyingine kipindi anapigwa mawe Khalid ibn al-Walid alitokuwa jiwe akampiga la kichwa huyo mwanamke alafu ile damu ikapasuka akamrukia Khalid kama alikuwa karibu ilipomrukia ile damu Khalid akaona kwamba mwanamke amemrushia najisi sasa nimeingia kwenye nguo najisi fasabaha Khalid Khalid akamtusi yule mwanamke akamwambia neno baya yani kwa kumtia ile damu baada ya kumpiga jiwe ikapasuka ikaruka ile damu ikamrukia Khalid Khalid radhiallahu anhu akamtusi huyu mwanamke mtume sallallahu alaihi wasallam akamkataza akamwambia mahlan ya Khalid taratibu usifanye hivyo bwana hakuna kufanya hivyo kwa nini wamtusi mtu laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maksin laghfira la وجاء في لفظ lau qusimat ala ahli almadina lawasi'at wewe mtu si mtu ametubia tauba ambayo kwamba si mchezo tauba yenyewe nini amejitoa nafsi yake lillah wawe hapana mchezo hii si tauba ndogo alafu wewe mtusi huyu tauba yake la itagawanywa watu wa Madina wale wenye maasi Madina wote watagawanywa hii tauba itawatosha wewe mtusi la shaka hii yaonesha fadhila ya huyo mwanamke japo kwa alimkosea Mola wake lakini alirakibisha kosa lake akatubia akakubali kupigwa haddi kusafishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam asema alhaddu kafara alhaddu kafara sasa atakwenda kukutana na Mola wake bila dhambi la zina kwa sababu asashafishwa asasafishwa kwenye ulimwengu na hii ni katika rahma ya Allah na waja wake Allah subhanahu wa ta'ala ana huruma na waja wake ndio akawekea hizi hudud akiibwa katwe mkono akizini kama hajaoa achapwe mbokomia akizini baada ya kwamba ashaoa apigwe mawe mpaka uwawe hii ni kumhurumia ule mja kwa sababu adhabu ya akhera ni nzito zaidi afadhali wadhibiwe duniani yaishe ukienda kutana na Mola wako utakuwa safi kwa hii ni rahma ya Allah kwa sababu adhabu ya akhera hakuna anayeweza na ndio maana Allah kaeka adhabu ya ulimwenguni hapa ili ukubali ufanyiwe uli uwe safi ukutane na Mola wako ukiwa umesafishika na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam asema alhaddu kaffara haddi ni kama kafara yani ukishasafishwa usashafishwa baada ya kupiga haddi na ndio maana mtume akamkataza Khalid hakuna ruhusa kumtusi mwanamke mwenyewe yajisafisha kwa nini unamtusi kamkataza baada ya kupiga mawe kwenye kichwa ikapasuka ikamfikia kwenye damu Khalid radhiyallahu anhu sasa baada ya kufa kwa yale mawe mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrishwa aoshwe alafu aletwe msikitini yeye mwenyewe mtume ataka kumsalia yeye mwenyewe mtume ataka kumsalia ma annahu alifanya fahisha lakini madamu alitubia na akakubali kupigwa mawe mpaka akafa akawa msafi sasa shasafishika Mtume sala akasema letwe nimswalie mwenyewe nimwombee Mungu mwenyewe alipotoa amri ile faqala lahu Umar Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam atusalli alayha ya nabii Allah waqad zanat wamsalia mwanamke kama huyo na amezini wamsalia faqal mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mtume wetu ni mtume wa rahma wa huruma na ni mtume mutawadhi mwenye uchaji Mungu alayhi salatu wasalam <clears throat> akamwambia ya Umar laqad tabat taubatan huyu mwanamke ametubia tauba ambayo kwamba law qusimat baina 70 min ahli almadina lawasi'atuhum lau tauba hiyo wangegawanyiwa nyinyi masahaba nyinyi mlio hai sabini katika nyinyi ingewatosha tauba yake na nyinyi pia kusamehewa ilivyo kubwa kwa Allah lao itafinikwa nyinyi na maasi yenu masahaba sabini yaweza tauba hii hii yake ikawatosha na nyinyi pia pana na kubwa na hii ni ishara kuonesha Allah subhanahu wa ta'ala amemkubali huyu mwanamke na amemtubia waila mtume hangesema hivi isipokuwa Allah amemjulisha kwamba huyu mwanamke sasa ni msafi ni msafi mbele ya Mola wake subhanahu wa ta'ala akamwambia Umar nyamaza tauba ya huyu aliyotubia lao mngegawanyiwa nyinyi 70 ingewatosha na nyinyi pia madhambi yenu tauba yake nyinyi masahaba wengine kisha akasema mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi wa hal wajadta taubatan amwambia Umar ushawahi kukuta tauba afdala ambayo ni bora zaidi min anjadat binafsiha lillahi ta'ala kuliko mtu kujitoa nafsi yake kwa ajili ya Allah au wawe kwa ajili ya Allah huyu mwanamke mkuja kuuawa kwa mawe kwa sababu gani kwa ajili ya Allah tu asafishike ili aende akutane na Mola wake akiwa amemtubia akiwa amemtubia kwa hivyo Mtume salam asema hakuna tauba iliyo bora kama tauba ya huyu mtu aloparaga dhambi la haddi akaenda akajipeleka mwenyewe asimamishiwe haddi. Hakuna tauba kama ya huyu Na ndiyo maana ile maasi miaka miwili na yamchoma kwenye moyo wake. Yamchoma. Amerudi kwa Mtume sallallahu alayhi amwambia huyo tayari ashamzaa amwambia rudi kamsondeshe maziwa. Akimaliza amerudi mbio amemshikisha mtoto mkate yuwala amwambia mwangalie ashamaliza kusonda maziwa yuwala mkate haraka nisimamishie had paka maswahaba wakashangazwa na kitendo cha huyu mwanamke na huku ndio kujuta na kutubia na hii ndo tabia ya mu'min akisha kufanya maasi ya hasahau yale maasi ya humkera yakamchoma moyoni hii ni alama ya iman hii ni alama ya iman wa ila kama mtu ni mtu wa kutojali basi aweza kufanya maasi ya leo <laughs> kesho akaenda zake wangapi leo katika waislamu hufanya fahisha kama hii hata kutubia wakasahau wacha kutubia wakaenda wakahadithia kabisa ah jana kadha kadha kadha jana alifanya kadha kadha na mwanamke fulani juzi alifanya kadha kadha na mwanamke fulani udhu billah huyu kweli anania kutubia huyu ikiwa atafikia kiwango anasimulia namna alivyozini yatabajjah biha na mwanamke fulani huyo fikiri ni mtu ana tauba huyo ah, huyo hata hapangi kutubia kitu gani aweza na kusahau waliaadha wallahi hadhi alama min an-nifaq hii ni alama ya nifaq ya mtu bila shaki hii ni alama ya nifaq ya mtu bila shaki haiwezekani mu'min afanye maasi thumma yansa haiwezekani isipokuwa na nifaq ndo maana akasahau maasi lakini almu'min alwadhih akifanya maasiya mbio hurudi kwa Mola wake akatubia innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun minash shaitan tadhakkaru Allah sema tadhakkaru mbio wanakumbuka wanatubia wanarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala mu'minu ni mtu si maasum shetani aweza kumshinda akateleza akafanya maasi akamkosea Mola wake sawa lakini baada ya kukosea rudi nyuma utubie uombe maghfira kwa Mola wako akusamehe kwa maasi uliyofanya hii ndio inavyotakikana rawahu muslim wa abu daud hadithi amepokea muslim wa abu daud قوله aliposema وهي حبلى من wa hiya hubla ay hamil hubla yani hamil mwanamke alipata mimba ya zina qauluha aliposema asabtu haddan nimeswibu haddi yani dhanban yujibu alhadd asabtu haddan yani asabtu dhanban yujibu alhadd nimeparaga dhambi linalosababisha haddi fashukkat aliposema fashukkat alaiha thiyabuha shukat ay shuddat akatatiwa shuka akafungwa vizuri kwenye mwili ili akipigwa mawe eh, pale akitaataa asikashifike aura yake akaonekana kwa sababu zamani mavazi ya kike yalikuwa tofauti na sasa sasa kidogo kuna mavazi ya stara zaidi zamani ilikuwa ni hami tu shuka juu shuka chini wa khalas ndio ilikuwa mavazi kwa hakuna mavazi mengi ya kustiri kiungo saizi yake sasa mwanamke akiinusha tu hivi akitaataa akiinusha mguu tu hivi atakashifika bila shaka na ndio maana mtume akaamrisha atatiwe nguo afungwe vizuri thumma baada dhalika apigwe yale mawe fi hadha alhadithi fawaid na utatazama hapa ukiangalia hii hadith mathalan kuuawa mtu wa lozini kwa namna hii si ukatili kama anavodai ahlu dhalala wa shirk wa zaygh wale ambao kwamba mutarabbisun bilislam wanatukua ahkam za uislamu alafu wanazikashifu kwamba oh hapa kuna uzito oh hapa hii ni ukatili huu si ukatili ukatili ni kuoneza uzinifu kwenye jamii ushiku watoto wadogo wakafanyishwa zina hono ndio ukatili watoto wadogo maskini wakaambiwa wako huru kufanya watakalo madamu washafika miaka 18 <laughs> sasa aweza kutukua fahali yoyote atakaye hunu ndo ukatili na hunu ndo utovu wa adabu lakini kuwekewa mtu adabu aliyofanya uchafu hii ndo usawa. na ndio sharia yenye hikma na akili na ndo maana Allah subhanahu wa ta'ala ataka hunu uchafu katike kwa nini wewe una mke ndani ya nyumba yako watafuta mwanamke nje wazini naye kwa nini humuoe awe mke wako halali wewe wendo ufanye fahisha kwa nini na Mola wako amekataza utapigwa mawe mpaka ufi ili yule mzizi wa uchafu uondoke kwenye jamii lakini hawa wengine waliozoea kutukana Uislamu wao wanataka uchafu kwenye jamii zetu ziendelee kila mwanamke akiwa mchafu wao ndo furahi na ndio maana wasema ah waislamu wasema huwa pigwe mawe itakuwa itakuwa vipi sasa wewe unataka kuwe vipi lakini wewe ukaona mwenzako amekuwa pale amepigwa mawe mpaka amefariki thubutu kesho utafanya hautasubutu kwenda wewe oh, na sasa hali namna hii tafanya adabu yako utafanya adabu yako na kufanya uchafu na kuzini na wanawake wa watu kuvunda hishma za wanawake wa watu na ndio maana hii ndio ainul hikma hii sheria ya Allah ndio hikma kubwa na mimi nawaambia wallahi la ingelikuwa sisi tuna uwezo kutekeleza hizi hudud hapa janga la zinaa wallahi lingepungua ama lingeondoka kabisa nyinyi angalieni sasa hivi jamii ambazo kwamba halalisha zinaa endeni jamii huko Oroba na kwingineo utakuta wasichana wadogo wajua uchafu ambao kwamba hata mtu mzima wa karne gani hajajua sallallahu alaihi wasallam lesh kwao wao wanasema ah madamu msichana ashafika miaka 18 aweza kufanya takalo ainu ya uchafu na fasad alafu sasa tazameni zile jamii kila aina ya uchafu wako fasad kwenye akhlaq fasad kwenye dini fasad kwenye muamala fasad kwenye maumbile mpaka maumbile yao maovu yamekuwa maumbile mabaya kwa kutekeleza vitendo kama hivi lakini ukitaja ndoa mwanamke aolewe aina bwana mbio upiga kelele eh hey, kumuonea mwanamke mdogo mwanamke hivi mwanamke vile huyu hajafika miaka hii miaka hii ushaitani mtupu ndio jua hama shaitani shayatinul ins hawa wataka uchafu uenee kwenye jamii na ndio uislamu umekuja kutoa uchafu kama huu wamtaka msichana nenda kampose umuoe kwao fate babake na mamake upeleke harusi uozeshwe hii ndio inavyotakikana ama kukimbizana huku na kule na kufanya uchafu ikiwa haujaoa tutakutandika mboko mia kwa kufanya uchafu wa zina ikiwa tayari una mke utafuta uchafu huu tutakupiga mawe mpaka ufe hii ndiyo hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu waovu kama hawa في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد اي حديث مبيبه فائده كذا الفائده الاولى فائده كwanza الحديث دليل على تحريم الزنا الحديث دليل hii hadithi ni dalili ala tahrimi zina kuharamisha uchafu wa zina wa annaha min, min al-kaba'ir allati tujibu al-hadd na ni kwamba yaonesha vile vile zina ni katika madhambi makubwa ambayo kwamba mwenye kuyafanya itabidi asafishwe na haddi kama ni barabara hajaoa atachapwa mboko mia kama ni mtu ashawahi kuoa atapigwa mawe mpaka afi hiyo ndio haddi yake wala hakuna dawa nyingine isipokuwa dawa hii ثانيا فايدة ya pili وفيه وفيه أن الزاني المحصن بنكاح صحيح mzinifu alienda kuzini na yeye ashatangulia kuoa nikaha sahihi sio nikaha ya shubha sio nikaha haram akioa nikaha subha akioa nikaha haramu huyu si muhsan akazini tachapamboko kwa nini na ashaoa kwa sababu ile nikaha yake ilikuwa batil ile nikaha yake ilikuwa nikaha ya shubha haikuwa sawa ni sharti aoe kwenye nikaha sahihi iliyotimiza masharti kisha akaja kazini huyu ndio upiga mawe lakini alioa nikaha ya haram ya batil kisha akaja kazini huu tamchukulia kama azib tamchukulia kama azab tapigwa mboko mia hata kama ameoa kwa sababu ile ndoa alooa ni ndoa ya batil haikutimiza masharti au ni ndoa ya shubha kwa hivyo sharti ya kusimamishiwa hadhi ya rajm ni mpaka aoe nikaha sahih basi akioa nikaha sahih hadduhu arrajm hatta almaut haddi yake ni apigwe mawe mpaka afe wala hakuna dawa nyingine watu waovu kama hao na ndio maana utapatikana usafi kwenye jamii na mtu atafanya adabu na mwanamke wa mtu atafanya heshima yake hata usubutu kujaribu uchafu kama huu rabian au thalithan katika faida za hadith wafihi ya tatu anna al itiraf bizina أن الاعتراف بالزنا من الأدلة على ثبوتها الاعتراف بالزنا mtu kuja kukiri mtu kuja kukiri akakubali kwamba yeye amezini min al-adilla ala dhalik ni katika dalili zitategemewa kupigwa haddi kwa sababu gani dalili nini dalili ni yeye mwenyewe amekiri kwenye nafsi yake kwamba yeye amezini akaja mbele ya kadhi kwenye mahakama akasema kwamba yeye amezini hii ni dalili tosha kutafuta tena mashahidi hakuna mashahidi hakuna chochote mtu mwenyewe shakiri خلاص ata ata ataamrisha kadhi ithibitishwe akili yake iko sawa ama iko sawa basi au amelewa au ni mzima ikiwa hakulewa ni mzima na akili yake iko sawa si mwandazimu hii inachukuliwa kama dalili ya mizini al-i'tiraf kwa hivyo fihi anna al-i'tiraf bizina min al-adilla ala thubutiha ni katika dalili ya kuthubutishwa zina na kusimamishiwa haddi kwa sababu amekuja kakiri mwenyewe na si mwandazimu na hajalewa lazima watu wahakikishe wa, mawili awe si mwandazimu apimwe kile yake iko sawa maana mwenye yani ni nadra mtu kuja kukubali mfanya hilo jambo nadra ndio maana uangaliwa akili yake kwa vipi au akaangaliwa amekunwa khamri ama hakuna ndio mtume sala sallam alipokuja Ma'is radhiyallahu an kukiri mbele yake kamrudisha mara ya kwanza kabla nenda katubie akaja tena akamwambia nimefanya haji nataka haji mtume kamrudisha paka mara nne akauliza masahaba abihi junun hebu ni bwana akili yake iko sawa akaambiwa iko sawa akauliza swali la pili ashariba khamra amekunwa khamri hebu ni akili vipi pengine ana ulevi imeweka kwa kichwa fadhahaba rajulun fastankahu akaenda kamnuka nuka akamwambia la huyu mzima hajalewa basi akasema sasa apigwe mawe baada ya kuhakikisha mambo mawili hayako hizi mawani mbili rabi'an katika faida za hadith wafihi aidan anna wujud alhamli dalilun ala zina kupatikanwa kwa mimba ni dalili ya uzinifu mwanamke uzinifu huthubutu kwa njia kadhaa uthubutu kwa njia kadhaa njia ya kwanza ni mwenyewe akiri kwamba amezini hii haina ishkali njia ya pili ni mashahidi wanne waseme wameona kile kitendo wameona kile kitendo chenyewe kabisa washahidi wanne hii njia ya pili kuthibitisha zina njia ya tatu ni mwanamke hajaolewa binti hajaolewa alafu ni mutallaka kama ni mutallaka ameatwa sasa kile kipindi cha idda huwa ni kuthibitisha kizazi kina kitu kina kitu baada mwanamume amemwata idda haijaisha acha ashafanya mimba eh utaelewa wazi tu kipindi cha idda amefanya fahisha bila shaki ikadhihiri mimba kwenye idda baada ya kuwata na mwanamume kisha pengine ambandika simchi Allah ambandika ah, ni ule mume kini hata mimi hata na mimba sawa hapa duniani kuna na kesho akhera leo um, umemzulia ume, ume ule mwanamume mimba yake na wajua si yake akikuata tu alikwenda kazini ndio maana Allah akawaambia wanawake wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna in kunna yu'minna billah kama wanawake ni wanaamini Allah sawa sawa hawafai kuficha kilichoko kwenye kizazi waseme ukweli hii ni ya huyu si ya huyu Allah akawakanya wanawake kuficha kilichoko kwenye rahim sababu ya kutanganya vizazi kisha kwa hiyo mwanamke ni msichana hajaolewa alipata hiyo mimba ilitoka wapi mimba hiyo lazima amebashiri kitendo hadha tunajua watu wanajua sababu nini fil ghalib itachunguzwa itahakikishwa طبعا haya mambo mpaka mahakama ya kadhi ichunguze inaeleza zile sababu au vile vile ni katika asbab Naam ndio sababu ya tatu ni wujudul haml ipatikane mimba kwa mwanamke ambaye hatarajii kuona mimba mwanamke hatarajii kuona mimba kiwa vipi kiwa hajaolewa ento wapi mimba hii la budda minha au ameatwa kipindi cha idda watu wajua ameatwa mara ameonekana tena mimba na shatu yani mwanamume hajamgusa kama kwa mfano mwanamume uko safari uko safari mwanamume akija huko mwanamke tayari ana mimba shikala eh? hizi ni dalili kuonesha mwanamke mezini kwa sababu wujudul haml ni dalili ya kuonesha kupatikana kwa mimba ya haramu ni dalili ya kuonesha huyu mwanamke mezini hizo ni dalili kadhi aiza kutumia kumpiga rajim mwanamke hizo ni dalili kadhi aiza kutumia kumhukumu kwamba yeye ni mzinifu khamisan katika faida za hadith وفيه أن الزاني الواجب عليه أن يتوب إلى الله ويستر نفسه الأصل نزنيف وكزيني لأجستير نفسيك ناتوبية بينك نا الله هي توش هي توش لكن أكيجي بليك مونيه شريك وإذا اعترف عند الحاكم يمونيه أكيجي بليك بليقاضي أكيجي كيري كليه مزيني yajibu an tuqama alayhi sasa ni lazima asimamishwe haddi sasa ni lazima asimamishiwe haddi la budda qadhi amsimamishie haddi kwa sababu al-asl mtu akitubia aombe tauba kwa Mola wake na aache uzinifu na asirudie tena na ajistiri nafsi yake asende kusema hino inavyotakana <clears throat> lakini ikiwa wewe wajiona roho yako haitulii mpaka ukasafishwe sawa ujue ukienda kwa kadhi ukitamka tu kwamba umekiri umefanya hilo jambo sasa wajib kwa kadhi akusimamishie wala hakuna shafaa lazima kutabikishe had idha wasala alhudud alqadhi fala shafaa hadi ikifika kwa kadhi hakuna shafaa wataka shafaa we mwenyewe tubia rudi nyuma kwa Mola wako utubie na ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja Maiz mbele yake radhiallahu anhu akakiri amezini alimrudisha mara tatu nenda katubie bwana wachana na maneno nenda katubie akaja tena mara ya pili ya rasulullah asabtu haddan fatahirni akamwambia irji fastaghfirillah waliyatub akaja mara ya tatu asabtu haddan fatahirni mtume akasema yarji falyastaghfirillah waliyatub yatosha ajistiri nafsi yake na atubie mwenyewe akajileta tena mara ya nne ah basi Mtume sallam akasema huyu sasa mwenyewe ataka kusafishwa na haddi mwenyewe ahisi tauba bado basi huyu bwana akasimamishiwa haddi lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alimsuta yule mshauri wake kwa sababu Maiz radhiallahu an alipoparaga dhambi hili alimfuata rafiki yake aitwa Hilal akamwambia Ah, si Hilal aitwa Hazal astaghfirullah aitwa Hazal aitwa Hazal huyo rafiki yake sahaba mwenzake akamfuata Hazal Maiz akamwambia ah mimi bwana nimefanya dhambi la fahisha wanishauri vipi Hazal akamwambia ah umeparaga zina sala nenda kwa mtume bwana twende kwa mtume paka tukamfika mtume tukamuulize mtume sasa shauri <laughs> akaenda akamsheza akamshika mkono akaenda naye kwa mtume miskini ndio ambiwa saa nyingine uchache wa ilmu huleta madhara uchache wa ilmu huleta madhara saa nyingine mtu ushauri mtu aliyokomaa kiilimu lidhalika mtu atakashauri aliyekomaa zaidi kiilmu alipokuja naye tu kwa mtume mtume swalla sala akamsuta hazal akamwambia halla satartahu bithaubik ya hazal halla satartahu bithaubika ya hazal kwa nini ukumfinika nguo ukamstiri maiz umemleta kwangu kwa nini umfanya hivyo kwa sababu hadhi ikifika kwa hakim sasa lazima simamishie yule mtu ndio akamkemea Hazal akamwambia kwa nini kumstiri umemleta kwangu akamkariria mara tatu halla satartahu bithaubika ya Hazal halla satartahu bithaubika ya Hazal kwa hivyo hii ina maana kwamba sharia al-asl haitaki hadhi kwanza atakatubia na nafsi yako rudi nyuma tubu kwa Mola wako lakini ukijiona we mwenyewe hujiamini mimi naona nikitubia nitarudia tena kujiamini nafsi yako unaonekana kwamba ukitubia waweza kurudi ukafanya tena basi bora mtu kama huyo ajipeleke aende asimamishe hadhi aondoshwe ulimwenguni hatopata kurudia kufanya tena ndio hivyo wazi hadha hu ulama wasema hivyo ambaye kwamba anajihajiamini anajiona pengine mathalan mimi bwana nikikaa tena huenda nikateleza shetani mbaya au kadha basi kama haraoni nafsi yake utulivu mpaka hadhi basi aende kwa kadhi atasimamishiwa hadhi lakini al-afdal wal-asl ukifanya dhambi kama hili jistiri nafsi yako jistiri usiseme kaa na Mola wako umwambie Mola wako umefanya uchafu huu na kuomba tauba nisamehe wa wa wa alafu jistiri hakuna ruhusa kwenda kusema lakini umeona ya kukera moyoni mpaka usafishwe kwa mawe basi nenda kwa kadhi ukiri alafu kadhi atakusafisha hadha kwa hivyo وفيه أن الزاني الواجب عليه أن يتوب إلى الله هنا واجبه أتوب إلى الله ويستر نفسه ناجستيري أكون كجسيما لكن إذا اعترف عند الحاكم yeye mwenyewe akajipeleka tikatika mpaka kwa kadhi akaenda kakiri kule mbele ya kadhi shauri yake yuqamu alai hapo lazima atasimamishiwa hadi adhao lidhalik Safwan alipokuwa amelala msikitini akaja bwana mmoja akamwibia nguo jubba nguo nzuri eh burdi yamani na thamani alikuwa ameiweka chini ya chini ya kichwa ile nguo yake anailalia kama mto akaja bwana akanyapanyapa akaivuta kwenye kitu akakimbia nayo ile kaiba kaiba yani safwana akamtefuta akampata akamshika akamshika akampeleka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia huyu bwana ameniibia nguo ya thamani Mtume sala salam akiikadiria thamani yake ikafika kiwango cha kukatwa mkono akaamrisha huyu bwana aende akatwe mkono ilipotoka amri hiyo kwa mtume Safwan akasema ya rasulullah afautu anhu afautu anhu amwambia halla yakuna hadha kabla dhalik halla an yakuna hadha qabla an ta'tiyani bih naam هل كان هذا قبل أن تأتيني به ونيني هكم سماه قبل هكم لتكوانكو لوشم لتكوانكو وقاذي خلاص لازم حكمه ساسا ولكوا تكاكم سماه ومسماه كله كله البمشيكا هاو جم لتكوانكو وكم لتكوانكو تمكاتا واضح كيش أن رأك سما لحديث إذا رفع الحكم إلى القاضي أو إذا وجد الحد إذا وصل الحد القا الحاكم فلا شفع فلا شفع إذا وصل الحدود أو الحد الحاكم فلا شفعة حد كفكك وقاضي حكون كشفية حتى وكسيما ميمي مشام سميه لزيمة زي حد وتككم سميه مسميه قبل جملتا مبلي قاضي إنو نفتكان كان na huyu mtu walozini, ataka kutubia, atubie kabla. Haddi kifika mbele قاضي kathi, kathi ni lazima, taismamisha. Hada huu. Sadisan katika وفيه أن المرأة الحاملة لا ترجم حتى تلد حديث يونيشا كما منمك من يمينب اليزيني أكبت مينب حرام نأي آه، أمزيني أكبت مينب حرام حسما مشيوي حد يا رجم إكي وشاوليو يعني حسما مشيوي حد يا رجم مبكى أزاي kwa sababu tauwa na ule mtoto ule mtoto anakosa gani maskini anakosa kosa ni mzazi wake kwa hiyo haina haja ile hadhi ya rajm imfikie paka mtoto a a wacha impate mamake tu alofanya lidhalik akaambiwa mwanamke nenda kwanza kazae kisha kumaliza kuzaa uje waturdhia na aende akasondeshe maziwa mtoto wake miaka miwili hata tuftima mpaka mtoto aache kunyonya maziwa mtoto akishakumaliza kusonda maziwa kwa mamake sasa hapo ndio mwanamke husimamishiwa haddi ya rajm haddi ya rajm kama ashawahi kuolewa kama ashawahi kuolewa na ikiwa hajaolewa atachapwa mboko mia na ikiwa ni barobaro hajaoa atachapwa mboko mia kwa sababu ya kuzini alafu atatolewa mji mwaka mzima atatengwa na watu wake mwaka mzima kama mtume sasa alivyosema khudhu anni khudhu anni قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة bikra kizini na bikra mwenzake jaldu mia atachapa mboko mia wa nafyu sana na atatengwa na watu wake mwaka mzima aende pelekwe mji mpya kando aishi bila watu wake miaka e, mwaka mzima kisha ndo arudishwe mjini hiyo ndo adabu ya bikra kizini والثيب بالثيب الرجم ثم سمى الثيب نين الرجم ماوي سابعا كتك فايدة حديث وفيه أن المرأة الزانية وفيه أن المرأة الزانية يحسن إليها mwanamke akifanya fahisha akateleza kazini akapata mimba ya haramu yuhsan yuhsinu ilaiha ule wali wake asimsute akamtukana tukana saa zote akimuaibisha na yale maasi akimsuta nayo wala yuayirha bidhambiha wala simtie aibu kwa ile dhambi yake saa zote mzinifu wewe mzinifu la la la majuz hadha Mtume صلى الله عليه وسلم nini yule bwana ahsin ilaiha mnenda huyu mwanamke nenda naye nyumbani ile hii mimba mpaka aizae tena mlee kwa mfanyie ihsan katika kipindi hichi ako na mimba mfanyie ihsan kwa sababu yule mwanamke huwa anajuta kwa nini alifanya kile kitendo anahisi ameleta aibu nyumbani familia yake haina uso maudhiko huzn alafu na wewe na maneno yako amkatia kila siku la hii si sawa na ndio maana uislamu ukakataza mtume sasa sana akamwambia yule mwali wake ahsin ilaiha kwa hivyo mwanamke yoyote aliyeolewa asiyeolewa akaleta mimba nyumbani waliaadha billah ahsin ilaiha wewe tasarraf tasarruf ya, ya akili usifuate akili za wazimu ukasaa zote uchoki umsuta kimtukana mzinifu wewe utatoka hapa hivi la la la, la. Uislamu hautufundishi hivyo yule ni mwanadamu ni maasi makubwa amefanya ameteleza amejidhulumu nafsi yake kwa kufanya uchafu wa zina lakini usimsaidie shetani kwenye nafsi yake ukamsuta ule mtoto mpaka ukamkatisha tamaa situbie mpaka ukampa picha kana kwamba yeye hasamehewi sasa na Allah la la yajuz hada bali bilaks mwambie tubia lete istighfar hiyo nteleza ushateleza tubia kwa Mola wako rudi nyuma na Allah atakusamehe haya ndo maneno afaambiwe mpaka azae wazi alafu atubie kwa Mola wake basi la atajipeleka kwa kadhi haya wengine wenyewe pengine anaona nafsi yake hatulii mpaka aende asimamishiwe hadi sawa lakini kipindi kile analea ile mimba ya haramu usimsute ukamfanyia ta'yir ukamjeresha ukamuaibisha ukamtusi na uchafu na yeye ametubia majuz hadha wama yasluh na mwanadamu dhaif yukhti ويزل na mtume na, na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hadith kudsi awaita waja wake awaambia ya ibadi ya ibadi enyi waja wangu innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar nyinyi mnakosea usiku na mchana undhur rahmat Allah angalia huruma ya Mola wako subhana wa ta'ala eh azza wa jalla Allah anakuita wewe kiumbe dhaifa kwambia ya ibadi ewe mja wangu innakum tukhtiuna bil-laili wan-nahar nyinyi mnakosea mnafanya madhambi usiku mchana saa zote muasi fastaghfiruni niombeni maghfira aghfir lakum mimi nitawasamehe pamoja na maasi yako yote usiku na mchana wewe asi kwa hivyo na huyo aliyofanya uzinifu amefanya maasi muache arudi nyuma tubie na usimsute na ilo dhambi kila saa baada ashatubia si vizuri si sawa maembaghi kisha hadithi riwaya nyingine ya Muslim Allah subhanahu wa ta'ala awaita waja wake awapa tamaa waja wake waliomkosea akasema nini ya ibadi law balaghat dhunubuka anana as-samaa ya abdi law balaghat dhunubuka anana as-samaa ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي الله أكبر انظروا afwa Allah eh amwambia mja wake lau utaniasi ufanye madhambi yajae kwenye ardhi alafu yapandane yapandane mpaka yafike mbinguni kule juu kwenye ardhi yamejaa alafu ile madhambi yakishakujaa kwenye ardhi yapandane yafike anana sama yafike juu kwa wingi kisha asemaje Allah thumma astaghfartani kisha ukaniomba msamaha ghafartu lak ala ma kana mink nitakusamehe hata kama ni mengi kiasi gani hata kama mifika mbinguni kwa wingi nitakusamehe wala ubali na wala sijali alafu kwa nini mwanadamu waona haya kumwomba msamaha mwala wako kwa kitu gani cha kuziwia usiombe msamaha kwa nini hurudi kwa Allah ukamwambia nisamehe takuwa wewe mwenyewe umejiangamiza nafsi yako shauri yako kwa hivyo haifai kumsuta mwenye maasi mwenye maasi huombewa Mungu Allah akamtoa kule sio saa zote ukimuona bezani wewe leo la la la majuz hana masluh ahsin ilayya bali huwa amefanya zina na mtume amwambia wali wake nini ahsin ilayya huu ndio uislamu huu ndio uislamu sahihi nenda kamfanyia ihsani humama mpaka azae alafu njoo naye kwa hivyo haifai kumsuta mwanamke aliyozini baada ashajuta mwenyewe ashatubia hakuna kumsuta thaminan katika faida za hadith fihi anna almar'a idha rujimat mwanamke akitaka kupigwa rajm hadi ya rajm turbatu alaiha thiyabun hatta la tankashif ufungwa nguo kwa juu ili asikashifike kipindi anarusha miguu au mikono asikashifike aura yake utatiwa na nguo kafungwa thumma turjamu bihijara kisha atafumwa na mawe atafumwa na mawe la saghira wala kabira yale mawe yasiyo makubwa sana yakamuua haraka kwa sababu yakiwa makubwa atakufa haraka na sharia haitaki hivyo na yasikue madogo sana akachukua muda mrefu kufa pia katikati kwa sababu sharia hataki afe mbio mbio huyu kwa sababu ili asikie uchungu ndio maana sharia hataki afe mbio mbio ikakwambia tumia mawe katikati si makubwa sana ya kumuua haraka na si madogo katikati afe pole kiasi afe katikati yani wastani kwa sababu akiwa madogo sana atachelewa kufa kwa hivyo hiyo ndo sharti ya mawe la saghira wala kabira hatta tamut mpaka afe wala yuhfaru laha wala hachimbiwi shimo mpaka kwenye kiuno kama anavyosema baadhi kwamba mwanamke ati mpaka achimbiwe shimo nusu kiuno la sharia hikma yake atakayele mawe yaswibu mwili wake wote kwa sababu alipozini alisikia ladha mwili mzima sasa hikma ya sheria yataka mawe yafike mpaka kwenye kucha mpaka kwenye kichwa juu mpaka kwenye kucha ili mwili mzima upate haki yake ya kutahirishwa sasa ukienda ukimzika nusu mpaka kwenye kifua hadha khata وهذا قول مرجوح iko hii قول lakini قول ضعيف sio yenye nguvu wasahih ni anapigwa mawe akiwa juu ya ardhi bila kuzikwa juu ya ardhi vizuri apigwe mawe ili mwili mzima upate haki yake ya kutohirika na yale mawe hii ndio sawa sawa na ndio lafzi sahihi ya hadith تاسعا katika faida za hadithi ya 9 wa fihi anna alhudud kaffara min الذنوب mtu akishakisema misho haddi خلاص ashasafishika alhadd kaffara huyu mwanamke baada ya kusimamishiwa haddi Mtume SAW sallam asema leteni nitaka kumsalia mleteni nimsalie Mtume SAW sallam mwenyewe akamsalia akamwombea Mungu wazi kwa hivyo hii ni dalili ya kuonesha huyu mtu ametubia tauba na akamkemea Khalid asimtukane na Umar alipomwambia wewe msalie huyo mizini akamwambia naam huyu tauba yake yawatosha nyinyi 70 nyinyi masahaba 70 mwaweza kutoshezwa na tauba yake ilivyokubwa kubwa kwa hivyo hii ni dalili kuonesha hadhi mtu akishakusimamishiwa hiyo ni kafara huwa ni kafara na mbele ya Allah atakuwa safi عاشرا يكومي katika faida ya hadith وفيه أن صاحب الكبيرة مسلم وليس بكافر aliyeparaga dhambi kubwa bado ni muislamu aliyozini aliolewa bado muislamu hata kama amefanya madhambi si kafiri kama yakuluhu al-khawarij kama makhawarij eh wewe ukimuasi Allah kuita kafir ushakufuru wewe kwa sababu gani umefanya maasi umemuasi la hiyo sio sawa huyu mwanamke alipitikiwa akafanya kabira ya zina akatubia Allah akamsamehe na mtume sallallahu alaihi wasallam pia akamsalia akamwombea na Mungu na kama mwenye kuparaga hilo dhambi ni mushrik au ni kafir hangemsalia mtume ya 11 11 na hapa ni hii kadhia muhimu sana watu wengi wanakosea hapa wanakosea وفيه جواز الإخبار عن النفس بالزنا hadithi yaonesha yajuzu mtu kutolea habari kwamba nafsi yake yeye amezini kujisema yajuzu kujisema kwa watu kwamba wewe umezini bishart sharti gani min ajli iqamati alhadd alayhi kwa ajili ya kutaka usimamishe haddi ikiwa malengo yako ya kujisema kwamba umezini wataka kadhi akusimamishe haddi hii ndo nia yako sasa yajuzu kwenda kusema we umezini ama idha kana mujarradu ikhbari nas ikiwa malengo yako ni kuambia watu tu ah jana bwana eh fulani alikwenda kafanya fulani na mwanamke fulani starehe tu iwasimulia baraza kwamba alizini na huyu kazini na huyu hiyo ndo nia yake si kwamba atakwenda kusafishwa na haddi yeye watolea habari nafsi yake amezini mimbabu watu wacheke au wamsifu kwamba yeye ni mwanamume sawa sawa na kwamba yeye ni hodari wa ghairi dhalik موجود بعض السفهاء موجود بعض السفهاء يفعلون الفاحشة ثم يتبجحون في المجالس آه. eh kwamba yeye ni mwanamume sawasawa amejaribu kuzini na wanawake 60 ya 100 nasallallahu alafia salam sasa ikiwa malengo yake ni kutolea habari bila kutaka kufanywa haddi basi kama malengo yake ni haya fahadha fadhihun huyu ni mwenye kujifedhehesha huitwa mwenye kujifedhehesha nafsi yake hii si kujitolea habari huku kujifedhehesha nafsi yako na adabu yake ni nini siku ya kiyama hasamehewi mtume sallallahu alaihi wasallam asema kullu ummati muafa illa almujahirin umma wangu wote waliofanya madhambi wataweza kusamehewa na Allah isipokuwa wale wenye kutangaza walifanya nini mbele za watu wale wanaojitangazia baada ya kufanya uchafu wakaenda wakasema hawa hawatopata msamaha lazima watateswa iko subhanallah unzuru ila safa wa, wa, waljali ya watu kama hao aende yeye usiku afanye uchafu aje barazani asubuhi ajiumbue ajikashifu ah jana kadha kadha kadha kadha fanya kadha kadha kadha kadha na mambo machafu aliyoyafanya huyu ni mtu amejifedhehesha nafsi yake baada ya kwamba Allah alimstiri sasa madamu amevunja stara ya Allah huyu adabu yake hapati msamaha kesho lazima achomwe kwa sababu gani ni mujahir amesimulia uchafu uliofanya na hii wanafanya baadhi ya watu utakuta watu walikuwa si waislamu baadaye wakasilimu walikuwa wakifanya machafu wakati huo acha misilimu basi usimshukuru Mola wako ujistiri ataweka darasa asimulie ache kiswa chake alivyosilimu ati usimulia mimi nilikuwa kafiri alafu nikapata hidayah hivi nilikuwa mmechora machora mm, mm, mm, eh, amejichora chora mwili sijui alikuwa akifanya uchafu eh shekhu shekhu اعوذ بالله هذا من الجهل بلا شك هو ni ujinga bila shak وليس بعلم كيف الله سترك sisi alikuwa tatu juu wewe kabla uislamu kufanya nini leo waje waondosha stara ya Allah wajiumbua nafsi yako mbele ya watu na pengine inaweza kuwa ni msikitini amekusanya watu watu wanguazilio hulia ati naye hanguakilio hulia yani hadi shahada hada safa نوع من السفه الله سترك الله سترك wewe waje waondosha stara ya Allah wajiumbua wajikashifu mbele ya watu wa hadha min aljahl bila shak la yajuz ikiwa umefanya machafu wajisema kwa kadhi kwa ajili utafuta hadhi sawa lakini hauna nia kwenda kutafuta hadhi basi hakuna haja na watu wajue kwamba wewe ulizini ulilewa hakuna haja watu wajue lishahada kwa nini wajifedhehesha baada siku zote hizo Allah amekustiri na ukifanya tabia hiyo basi adabu yako kesho akhira utanyimwa msamaha mpaka uchomo kwa hiyo haya si mambo ya sahali na leo hufanya baadhi aljuhal من الناس hufanya haya mambo wakad yakun pengine hata fil masajid sallallahu alaihi hata hawezi kustahi watu walomsikiza kajistiri nafsi yake oh kabla ya uislamu nikifanya hivi nikifanya hivi alikizini alikienda kwenye mabaa alikienda kilewa ايش خصك sisi tujue mambo haya wakad sataraka Allah kwa nini uondosha stara ya Allah juu yako la haula wala quwwata illa billah ya mwisho faida ya 12 وفيه أن المؤمن يتألم وفيه أن المؤمن يتألم ويجد حرقة الذنب في قلبه مؤمن حتى miaka mingapi kama limuasi Mola wake anapata umoto wa dhambi kwenye moyo wake hautoki mpaka tubie muumini yoyote atakuta kuchomeka moyoni ikiwa amefanya dhambi angalia mwanamke amebeba mimba miezi tisa mimba ya haramu amesondesha maziwa miaka miwili na bado ana hamu aje kwa mtume asabtu haddan fatahirni fatahirni hakusema oh miaka miwili ishapita basi acha la lidhalik <clears throat> ni katika sifa ya iman ni kutosahau madhambi yako uliyofanya kwa sababu ile ikikuchoma itakufanya utubie na kile ikikuchoma ukifikiria kufanya tena lile dhambi ule umoto wa, wa imani unaokuchoma kwenye moyo utakuziwia usifanye tena yasaidia ile kwa utaishi kwenye hofu ili usurudi tena kwenye madhambi na hii ndio faida ya yule harara ya maasi almaasi iko na harara iko na harara faida yake ni hiyo itakusaidia ukutaka kufikiria kuasi usiasi tena lakini kama mtu ni munafiki ah atana habari siku tatu zikipita atashasahau kumbushwa ah kumbe nilifanya hata hajui kamwe kwamba aliasi wal billah wallahi huu ni mtu kwenye hatari والله huyu ukiona wewe wafanya madhambi thumma wasahau ati wakumbushwa baada muda huyu ni mtu hatari moyo wake una nifaq wal billah kwa sababu Abdullah bin Mas'ud kwenye sahihi al-Bukhari yasema nini innal mu'mina yara dhanba mithlu al-jabal ala ra'si mu'min akifanya madhambi huona kama jabali liko kwenye kitwa chake limemlalia mu'min sasa achomeka aona amebebeshwa mzigo mkubwa wa jabali mu'min akifanya maasi kisha akasema nini wa innal munafiqa idha adhnaba mtu munafika akifanya madhambi yara kaannahu dhubaba ala anfi faqala biyadihi hakadha faataraha bas mnafiki anaona ni kama nzi ametua kwenye pua alafu kapeleka mkono kamtoa akifanya madhambi yale madhambi anayaona ni kama uzito wa nzi kutua kwenye pua nzi akitua kwenye pua wewe wasikia kulemewa ah utainua mkono msute tu hii ndio uzito wa maasi kwa wanafi hawayaoni ni mazito kabisa aweza kuasi ikapita mwaka hajatubia hajatubia kamwe kisha akasahau kisha akafa na akifa bila tauba sasa hapo aende akutale na Mola wake na yeye ni asi hajatubia kwa nini usirudi kwa Mola wako ukatubia kastaghfirillah fatatubu ila Allah wazi kwa hivyo hii ni mauidha adhima jiddan kwa sisi sote ambao saa zote twafanya madhambi bila shaka kwa hivyo yataka leila nahar angalia jamaa sisi tulivyo na ghafla wallah tazama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala mwambia liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar Allah shakusamehe madhambi yako yote sio Ibn Umar asema tukikuwa tukikaa na yeye kikao kimoja akiondoka tukimuhisabia akileta istighfar si chini ya mia moja na yeye hana madhambi ashasamehewa kitambo msafi kama pamba lakini wakikaa kikao tu mbona mtumi atubia na bila ya dhambi mimi nauliza sasa swala kwa nini mtumi atubie na hana madhambi ashasamehewa ashafutiwa sasa tuulize mimi na wewe sasa tuliobeba magaba na mwamba na tonga na mashaza yale ya madhambi imetufinika paka mato hatuoni tena ah haangalia zikao zetu qila qala qila qala fulani hivi fulani hivi fulani vile fulani ndio vikao vetu mashaallah na sisi ndio wasafi wakubwa hata istighfar moja pengine hakuna paka kikao kitakwisha ni kweli si kweli ndio hali zetu yani tumejimakini sisi kiasi gani mbele ya Allah subhanahu huyu ni mtumi wa Allah analeta istighfari mia na kwenye kikao kimoja kwa ushahidi wa masahaba wake kutubia atubia na nini na hana madhambi sasa jiulize mimi na wewe ambaye kwamba twasikia uzito kutubia maana tumebeba mwamba na magaba ya madhambi paka kwenye mapo la ilaha illa la shakka hadhi khasara wallahi khasara bila shaki naam naktafi bihadha leo tumeweza kuchukua hiyo hadithi moja naktafi bihadha alqadr